dersi Fakat Allah Azze ve Celle'den Bu 3. dersimiz değil mi? İlk 2 derste tabi hala mukaddime kalındayız İnşallah dediğimiz gibi kalbine daha böyle 2-3 ders daha veya 4-5 ders daha çıkacak Bugün üçüncü dersimiz ve e, esaslar zikrediyoruz bazı esaslar zikredmiştik Bugün altıncı esas olarak Göz ehl sünnet ve cemaat-i iki tarife muharif etmiştir meşhur iki tarife Bunlardan birincisi hariciler ikincisi kim? Mürciyeler Tamam Hariciler bunlara göre şimdi Bunlar da dinleyiciler Bunların kendilerine göre iman tarifleri var Şimdi bunlar için ne düşünüyorlar? Neden ehl-i sünnete muhalif olan bütün meşhur fıkhı olarak Şimdi bunları tek tek kısaca ele alalım Tabi mukaddime talebinde olduğumuz için Çok çok özürlü olduğum ee, e, Çok karşılı olmuyor Ama yüzeysel olarak herkesin anlayabileceği Muhtasar olarak geçiyor bunları Tabi çok önemli bunlar zaten azimet hükmünden sonraki bir şeklinde de hükmünden sonra mevzi asıl olarak indiğimizde bu mukaddime kısmı işte bu ilk 7-8 asıl olacak mukaddime kısmı bir temel bir basamak olacak tafsilatlı kısmında bizimle devam etmek isteyenler için o yüzden yani eğer tafsili kısmı anlamak istiyorsan temeli yağmurlarsınız o yüzden temeli temel de zaten mutlaka olarak verir şimdi hariciler bunlara göre iman teklidir neymiş teklidir öyle sünnete mukarebe ediyor bunlar güzel zamanla göre iman bizlere döndürüyor bu takılımın buyurduğu gibi el imanı bir olmasın en uçlarına iman yetmiş küsur şubedir tamam mı? şimdi o zaman hariciler ilk muhalefet etme noktası hemen ortaya çıkıyor bunlar göz iman teklidir insanlardan bizlere ayrılmaz tamam tabi bununla beraber ehl gibi tarif ediyorlar bu noktadan sonrasında diyorlar ki iman söz ve ameldir yani kalb ve tatlı bir ve tar azalarla ameldir bu noktada aynı ehl gibi ama muhalefet ettiği neresi iman tektir bilgi bizlere bölünmez bizlere bölünmeyince de artma ve eksilme diye bir şey söz konusu olmaz işte bu noktada ehl-i sünnet insan dedi ki ehl ile hariciler arasında fark haricilere göre deriz ki iman kalb ile kastır dil ile azalarla anlamdır Ehl-i göre de kalb ile kastır dil ile azalarla anlamdır ancak ayrılık noktası haricilere göre iman tek bir cildir tek bir, tek bir şeydir göre bölünmüş göre bölünmezden zaten artma ve eksilme diye bir şey söz konusu olmaz uyanmıdır Ehl-i sünnet için iman hüzlere bölünür hangi izni terk etmişse terk ettiği yüze göre hüküm uygulamışsa eğer terk ettiği yüz küfür öğretilen yüzlerdense kafirdir küfür işlemiş eğer e, küfür öğretilmeyen yüzlerdense ona göre beyaz dolduralım ona göre zulmünü alır tamam burayı anladık o zaman bunlar ehl-i sünnete neyden mukarebe ediyor artma ve eksilmez artmaz ve eksilmez şöyle toparlıyorlar diyorlar ki iman çok düz olduğu için o düzlere bölünmediği için bir düzün gitmesini gerektirir şunun gitmesini gerektirir yani mesela tabir sahnesi metin olarak vermek diyorum şu bardak tek bir bunu parçalamak mümkün değil çünkü öyle bir maddeden olmuş ki mesela hiçbir güç mesela Kabe'de yani anlaması hiçbir hiç bir bölemiyor yani bir zerre bile alamıyoruz zaten tamam o zaman ya bu küllü gidecek ya bu küllü kalacak o yüzden diyorlar ki en ufak bir özelliğin imanı imanı vasfeden bir şeyin vacipler noktasında gitmesi bunun küllün gitmesini gerektirir anladık mı? şimdi o zaman bunların iman tek güç çıkış noktaları burası yüzeye baktığımızda aynı çıkış noktasında çıkıyor şimdi tabir sahipse yüceler haricilere tas tepki olarak çıkmışlar tamam tamam tas tepki olarak çıkmışlar ehli sünnet bunların arasında e, vasat tartışmalar şimdi bunlar diyorlar ki aynı e, hariciler gibi Yine tek bir cüzdür bizlere bir özür, bir özür kaldığı zaman ne yapar? Hepsi var demektir Hariciler de aynı mantıkla öyle çıkıyor ama sonucu değiştiriyorlar Bir özür ilk hepsi gitmiş demek Anladık olayım Bunlar diyorlar ki iman mahfiyet eksilmez Muhalefet ettiği yerlerin resmini azmer eksilmez özleşilmez Mürciyenin el sünnetin muhalefet etmesi Haricilerin özleşilmesin muhalefet etmesiyle aynı yüceler de ne diyor iman tedbirlidir yücelere bölünmez ve artma ve öksünme diye bir şey söz konusu olmaz zaten neden artma ve öksünme olsun ki iman kamil zaten Allah için kamil olduğu için artma ve öksünme diye bir şey söz konusu olmaz anladık mı? bunlar peki haricilere nereden ayrılıyorlar? diyoruz ki haricilere şu noktadan ayrılıyorlar ve şu noktada şu noktada ayrılıyorlar diyorlar ki amel imandan ne? ki hariciler ehl-i sünnet gibi demişlerdi anladığım anlamda ama muhalefet ettikleri nokta atma ve sünnet noktasında Yüzyılların ehl-i sünnetin muhalefet etmesi ise hem hariciler gibi atma ve sünnet noktasında hem de amelin imandan yüz olmama noktasında o yüzden tabir sahih sürekli sahih e, mürciyele ehl-i ve haricilere e, muhalefet ettikleri nokta onların imandan olmaması yani onlar amel imandan değil derlerken mücceler kime muharebe etmişlerdir hem hadis hem de harcıdır tamam böyle üç e, kavil arasını cem yani birbirine muharefet noktasında ne yapmış olduk böyle bir iş olduk olduk tamam şimdi bunların çoğu müccelerin çoğu ameli imana çok yani Müjdelerin bir icma vardır amel imandan değil ama hangi amel zahri ameller kalbi ameller o yüzden zaten cumhur Kıvıl mürciye yani mürciyelerin cumhuru yani tabir sahipse şey, yani ve belki de 99'a tanıyor çok küçük bir tarifi hariç işte cumhurin saftan bir tane ve onun bazı tarifi bunlar hariç mürciyenin büyük bir kısmı kalp amellerini ne yaparlar imanın bakır kalp amelleri imandan bakar o yüzden ehli sünnet de ayırırken mürciyeler ameli imandan saymıyor derken buradaki e, bu sözümüzü beyan etmemiz e, açmamız daha hoş olacak yoksa aksi halde bir yanlış anlamaya getirebilir e, maalesef bu açılmıyor bir müşkülat neden açılmıyor? Ekabe sahipse onlara belki biraz adaletsiz yaklaşım olabilir çünkü amel lafının için hem kalbi ameller girer hem de hangi ameller girer e, kalbi ameller ve fiili ameller zahir ameller girer sen mevcular amel imandan değildir derken bunu insanlara anlattığım zaman karşı taraf şunu da anlayabilir mi? Yani demek ki bu mevcular kalbi amelleri de neden? kalbi amelleri de ve azalarla amelleri de imanı kalmalar diye karşı taraf anlaşılır anlayabilir ki bu yanlış çünkü az önce dediğimiz gibi mevcuların büyük bir kısmı kalp amellerini ne yapar? imana çıkar o zaman ehli sünnetle mevcuların arasında tartışma konusunu ortaya koyduğumuzda ne diyorlar ameller imandan değildir ameller imanın müsemmasından değildir şeklindeki selefin sözlerinden kasıt zahir amellerdir yani ne diyorlar zahir amellerini imanı sokmak e bunlar ileriki noktada ileriki e, derslerinde bir şeyler gelecek karşılıyorlar dediğimiz gibi o zaman bu şimdi e, mücadelerin arasında ne var? İcma var iman tek bir cüzdür bu noktada mücadeleler arasında ne var? icma var iman tedbircizi atmak ve kaçırmak bunda da icma var ameller imanın mükemmelatına dahil değildir bunlar için bunda da icma var mevzular arasında tamam sadece kalp amelleri imana dahil edilmedir bunda ihtilaflar mevzu arasında o yüzden zaten Ebu Hasan el-Eşari bunu söylüyor mesela makalat-ı İslam'ında mevzuya e, kısmını anlattığı zaman ilk cümleler arasında görüşün tüm müziğleri 12 tayfaya bölür belki müziğler 12 tayfaya çantalarında e bu 12 tayfanın büyük bir kısmı tamam büyük bir kısmı kalp amellerinin imanın bakılıyorlar şimdi kısaca müziğden bahsettiğim için şuna dönüyorum müziğe grupları ve tayfaları en meşhur biz dedik ki Ebu Hasan Eşari 12 e, tayfaya kadar çıktığını söylenmiyor ancak bunlardan özellikle özellikle mukafat aldı ve mücadele Müslümanlığının oluşturduğu ve daima tartışmanın konu etrafında dönme noktasında ehl sünnetin muhatap olarak aldığı veya onları ehl-i sünneti cephe olarak aldığı kırta dört tanedir mücadele tamam mücadele ne? dört tane meşhur tarife vardır gruplardır birincisi derler ki bunlar iman sadece sözdür diyenler Neden iman sözdür diyenler sadece söz, sözde beyan edildi mesela bunu söyleyenler kimler? Şerianlılar bunun bütün bu görüşleri mukaddime kısmından sonra yani bu yeri çekildi mukaddime kısmından sonra tavsiyeli indiğimizde tavsiyeli şekilde anlatacağımız konulardır bu da kısaca e, geçer Yunus bin Müşi İmam Şehir'den bunlar çabağınlar Muhammed bin Çabağın'ın çizgilerine bir alimler olarak ikincisi yani bu müjde tayfada olanlar ikincisi cehmiyeler tamam bunlar da ne diyorlar iman marifetten ibarettir yani bilmekten yani bunların bir sözünün lazımına göre yani bir sözlerinin lazımına göre görevine göre iblisin mümin olması gerekiyor değil mi? neden çünkü iblis biliyor arkadaşlar bunlara göre iblisin mümin olması gerekiyor çünkü iblis biliyor üçüncü tayfa ise bunlardan ki bu günümüzde şu an en çok var olan meşgul olan iman tasdikten doğrulamaktan ibaret bulunanlar yani iman tasdikten tasdikler imanı doğrular tasdikler iman bundan ibarettir kalben yararlanan tasdikler iman bundan ibarettir bu da şairlerin müteahhirlerinin değil şairlerin müteahhirlerinin neden müteahhir yani son dönem şairlerinin sonradan dönem yani e, müteahhirlerin dediğimiz ne olmuş ilk dönem şairlerinin daha sonraki dönem eşarilerin görüşüdür bu iman taktikleri var dikkat edecek olursam bunların sözünün gereği var bunların mezhebinin lazımı ve lazım bir mezhep diyor bunların sözünün bir gereği yani lazım bir mezhep demek veya e, sözlerinin gereği demek yani sözlerinin mezheplerinin doğurduğu sonuç demektir bunların bu sözlerinin doğurduğu sonuç ne getiriyor anladığımız gibi neden çünkü iblis yanılmıyor muydu tasdik ediyor hatta Allah subhanahu teala'nı koyduğunda bile Rabbim diyor izzetini emin ederim diyor anladın mı? anladık soruda e, üçüncüsü bunlar dördüncüsü ise iman söz ve e, itikad yani dille ise kalbine tasdik Yani nasıl bugün e, Türkiye'de en meşhur olan tamam ameller imanın mükemmelinden değildir bunlar da kimse mürciyetin fukaha dediğini fıkıhçı mürciyeler mürciyetin fukaha dediğini fıkıhçı mürciyeler yani ne bunlar işte Hammad bin Ebu Süleyman'la başlayıp Ebu Hamid ondan alıyor bakın Hammad bin Ebu Süleyman kim? Ebu Hamid Hamad'ı Ebu Hamid Ebu görüşü Hammad bin Ebu Süleyman alıyor var zaten Kufa fukahaları komple artık bir görüşü oluyor ve bir görüşü dönüşüyorlar tamam bunlara göre nedir bunlara göre iman kalb ile tasdik edilirse azalar ise imandan değildir tamam işte bu dört sınıf en meşhur olan mürciyedir peki ehli sünnet ile mürciye arasındaki ihtilaf hakiki midir tabi mürciyeden kastımız e, mürciye fukaha şimdi meşhur yani Ebu Hanife ve ashabının Hatta Allah'ın Muhammed'in müşterilerinin bu görüşler meşhur olmalıdır Sahih mi bu görüşler? Bu görüşler sahih Peki bu görüşten e, tövbe ettiler Allah-u Alem razı olan görüş etmezler Bu sıkı sorun Bunu ileride yaşayacağız ancak Burada bir yere vuruyoruz Şimdi görürsün ki bazı bizim e, ehli Bazı ilim bazı alimler aralarında tartışma olmuş yani bunu diyor fukaha yani Ebu Hanife ve onun gibi düşünenler bu alimler ile selefin hakiki görüşü lafzı bir ihtilaftan ibaret mi yoksa manevi bir ihtilaf yani lafzı ihtilaf mı manevi ihtilaf ve hakiki ihtilaf manevi ve hakiki ihtilaf şu demek yani ihtilaf var gerçekte mane olarak bir inanç noktasında ne var hakiki olarak bir ihtilaf buna hakiki veya manevi ihtilaf demek lafzı itilafımız yani sadece kullandıkları lafızlar farklı ama sonuç aynı kapıya çıkıyor demek tamam yani ikisi de aynı şeyi söylüyorlar o zaman Ebul-i Sünnet ile Mürciyet-i Fukaha yani Ebu Hanife ve onun gibi düşünenler ki bunlar ne düşünüyor iman kalp ve tahsil görülür bunlarla Ebul-i Sünnet arasındaki iman noktasındaki bu ihtilaf hakiki ihtilaf mıdır? gerçekten bir ihtilaf var mıdır? yoksa lafzı lafzı ihtilaf Yani aslında hepsi aynı şey kastediyor ama hepsi aynı şey kastediyor ama e, sadece lafızları, cümleleri farklı kullanıyorlar. Böyle olabilir. Allahu alem ileriki derslerde sorunun kastediyor şimdi. Allahu alem laf lafı laf değil. Bunu özellikle uygulayacaktır. Neden mesela cümleti cümletiyle ön içinde alimlerinden e, İbn-i Ebu'l-Ezmi'nin tarafta hayır şahidi o Allah'ın söylemesi ve Müslüman arasındaki bu ihtilafın nasıl ihtilaf edilmiş olan imandaki ihtilaf bu hatadır hata işlerdir ne olur hata işler çünkü ihtilaf Allah ve alem hakiki ihtilafı bir ileride parçaya gelecek o yüzden zaten Şeyh Albani Şeyh Şeyh bunlar rahmetullah bunlar mesela buna özellikle hızlı yapmıştır ihtilafın hakiki olduğunu Şimdi yolunca esasımız Şimdi birçok Ehl-i Sünnet'e muhalefet eden ve Ehl-i Sünnet'e buz eden veya düşmanlık eden birçok kişiler mesela e, Ehl-i Sünnet'in yüzeyini suçlamışlardır Yüzeyini suçlamışlardır Mesela günümüzde Mesela vefat eden Ehl-i Sünnet alimlerimizde mesela Şık Albani Yüzeyini suçlamışlardır Mutlak bir müziğe de hazırlamışlardır Hiçbir tavsiye edilmeden e, ee, lafızda adaletsizlik yaparak tamam zaten bunları çoğunluk yani doğru bizim imanı da? bildikleri kadar bu iman ilmiyle de birilerini e, mücreye sallıyorlar bunlardan bir tanesi mesela Şeyh Albani şimdi o zaman biz nasıl diyeceğiz yani bunların sınırları kalıpları daireleri nasıl insanlar bir şey yaptığında veya işlerinde veya fark ettiğinde bu dairenin içinde kalsın veya çıksın çeşitli sınırlamalar kalıplar gerekir şimdi mesela halının sınırları olarak var diyor ki bir adam adlarını mübarek ediyor diyor ki esaral irca yani sen irca görüşünde misin diyor ircayı benimsiyor musun diyor diyor ki diyor ki ana ekulel imanı kavlini amel kaçıyor ki arabi hocam ben iman ne diyorum sözlü ameldir diyor nasıl müjdeyi benimsemiş olur mu nasıl müjde görüşünü söyler mi yani burada İbn-i Mübarek ne diyor ben iman sözlü ameldir dediğim zaman müjdelikten ne yapmış oluyorum müjdelere muhalefet etmiş oluyorum dedi. şimdi o zaman bize selef görüşe göre kimler mürci olur ehlesinde göre kimler mürci olur kimler bilir kimler ne yaptığı zaman mürci olabilir kimler neyi dönmetelediği zaman neyi söylediği zaman onun onu mürci olamayız yani mürci oluşan kendisini doğru etmiş o yüzden bazı noktalar bulacağım mesela birinci nokta imanın atma verişimiz kim her kim sebepten bu şüpheli olsun başkası şey olsun kim bunu söylerse olacağı adam ne olmuş? Veli olmuş olur Her kim iman artar ve eksilir derse bu ne yapmıştır kendisini? İmandan mücadele doğmuştur Evet tabi müdür Kendisini ne yapmıştır? Böyle olmuştur tamam mı? Ee, mesela Elber Bahari mesela Şimdi Elber'den şarkı sunmaları diyor ki men kâle el iman yehudiyem her kim iman artar ve eksilir derse fakat beri eminel irca'i kulluhu evvelhi ve ahir yani başından sonuna kadar ircanın bütününden ne olmuştur kendisini beri olmuştur beri olmuştur anlayıp burayı ircadan ne olmuştur kişi beri olmuştur ee, baktığım zaman elbani mesela örnek yanlışlar bunları özellikle elbani değil yani genel kavgalar yapmıştır Arada üçlü eder mesela Yine mesela İmam Ahmet buna benzer Abdullah'ın sünnetinde işte buna benzer şey İmam Berdahal dışında İmam Ahmet de söylemişti böyle bir şey tamam Bunun sebebi ise şu Yani neden ünlü kişi İmam artar ve açılır dediğinde mücreden dolayı olmuş oluyor Bunun sebebi şu Çünkü mücreler diyorlar ki iman toplucusu doğru mu? İman toplucusu Dünyara bölünür mü? Bölünmez ve bunun üzerine her kim iman artılır ve artar ve eksilir derse bunların en başta gelen usullerinden birine muhalefet etmiş midir etmiş otomatikman İngilizlerden ne olmuş olsun böyle olmuştur bu birinci nokta neydi o zaman birinci nokta kim iman artılır ve eksilir derse kendisini böyle etmiştir bunu bizim içeri etmişler İmam Elber Bahari Şahısı'nda ve Ahmet Muhammed'den bunun benzer bir sözler var tamam Allah'ın sünnetinde yaşar Şimdi ikincisi her kim imanda istisna caizdir derse yani inşallah ben memnunum bunu caiz görürse inşallah memnunum demeli çünkü mucize diyor mu inşallah memnunsun memnun diyemezsin mucizeye göre kesin memnunum tam imanında şüphe ediyorsun inşallah zaten şüpheyi ne yapmaz şüpheyi gerektirmez bunu e, geçen dersten yanlış hatırlamıyorsam her kim inandığı zaman istisna derse icra istisna yapmak yani inşallah istisnadan kasıtın inşallah inşallah mümin derse inşallah mümin demek caizdir derse icradan geri çünkü neden ee, diyorlar istisnanda istisnayı asla caiz yapmazlar bilmek hariç onlar zaten verilmiş çünkü Abdurrahman elini mahvolmuş diyor ki asli irca azamul işletme ircanın yüzyılın aslı nedir? istisna yapmamak o zaman sen yaptığın zaman yüzyılın aslına ne yapmış olacak? muhalif ediyorsun baktığın zaman elbise elbani istisna'nın da ne yapar? caiz olduğunu söyleyecek tamam Peki neden? Çünkü bunlara göre zaten bu mücreler göre iman kamil bundan kendi olduktan sonra neden istisna çünkü istisnanın 5 vericisi var bunların hiçbirine tam mutlak değilsin bunun hepsini anladık üçüncüsü üçüncü bir şey kişi bunun söylediğinde ne yapmış olur kendisi bir insandan böyle olmuş olur mücreler azalar ile işlenen ameller sebebiyle ne yapmazlar? Hı? Küfür etmezler İbn-i Teymiye'nin de sarımın meşhurda olduğu mesela mürciye der ki Allah'a ve dinini seven nedir? Kafirdir tamam Sünnün selefi ehli sünnet der ki aynı şekilde Allah'a ve dinini seven nedir? Kafirdir aynı şeyi söyler tamam Ancak selefi kişi bunu söylerken başka bir şey kasteder Mürciyelinden başka bir şey kasteder Selefi sünni ehli sünnet birisi Allah'a ve dine söven kişi kafirdir dediği zaman sövmek bizatihi bir küfürdür bunu katlar yani sövmenin bizatihi kendisi nedir? küfürdür ancak mürcü birisi, mürcü birisi bunu söylediği zaman sövmek bir küfürdür demez sadece küfrün delilidir veya küfre bir alamettir kalbinde küfür etmesine kalbinden küfür kastetmesine bir alamet der Şeyh Elbani'nin sözlerini tahkik ettiğinde işte bunu işte e, Elbani sözlerini karşı cahil olanlar 3-5 sözünü alıp bilmeyenler bunu söylüyor zannediyor ki Şeyh Elbani de bunu tahkik olarak dolaşıyor halbuki değil çünkü en büyük delil gelmişini anlayacağız o zaman bir insan üçüncü nokta olarak kendisini yücelikten nasıl dolaşır? bazı ameller vardır ki böyle düşünmek onların bir zahri küfürdür adam kalbiyle küfrü kastetmektedir yani Allah'a sövmenin Allah'a sövmenin dinden çıkaracak bir şey olduğunu bilmesi veya dinde haram olduğunu bilmesi onun, onun küfür olarak onun küfür olarak işlemesi için yeterlidir onu yaptıktan sonra o kübre girmesi için ne? Yeterlidir Allah söylemenin çoğunluğunu veya Allah söylemenin caiz olmadığını ülkenin küfre girmesi için yeterlidir ama yüzü için böyle değil adam küfür ettiği zaman kalbiyle de küfür kastederse küfretmeyi kalbiyle de niyetlenirse böyle çarpılır anladın o yüzden öyle sünnetten mürciye der ki Allah'a ve dinlet olan kafirdir ehli sünnete der kafirdir ama mürciye göre şey ehli sünnete göre Allah'a ve, Allah'a ve dinlet olan bu söylemenin bir zahirindedir söylemenin bir zahirindedir küfürdür mürciyeye göre küfre bir alamettir küfrün bir delildir yani tarih sahip o küfretmeseydi bile zaten ve kafirdir neden? Çünkü küfür etmeden önce kalben zaten bir dedi kalbana küfür ediyor kalben itikad etmiş küfür kast etmiş veya küfürün caiz olduğuna kalben inanmış sonra da dililerini çevirmiş o bir kalbin alamet olmuş oldu diyorlar yoksa meselenin bizzat yanlış küfür değil anladık mı? o zaman mürciye ameli bir zafisi olarak ne yapmaz küfür diye Yatış Ramazan neden? Çünkü amel imandan bir değil Amel imandan bir değil ki Böylelikle küfür çeşitlerini amel küfrünü nasıl sokacaklar diyorlar Dördüncüsü kişi yaptığı zaman ne olacak? Kendisinin üzerinden böyle olacak Dördüncü olarak Müjde olarak amellerin imana zarar vereceği görüşünde görüşündedirler bu dörtte üç birbirine bağlantılı dikkat et mücevher günahların imana zarar vermeyeceği görüşünde görüşündedirler imana zarar vermeyeceği öyle düşünmezse bunlara bu konuda mı öyle düşünmezse bunlara mı bu konuda muhalefet eder özellikle zaten İmam Ahmet Demir buna dikkat çekmiştir neden şimdi bu konu Ebru ile bağlantılı şimdi ilk Ebru küfür amelleri, işlediği zaman imana zarar veriyor zararı da imanı kaydıracak bu dördüncü konuda imanı bundan çıkarmayacak bir amel ama bu imanına zarar veriyor ki bunu önüne koymak mücdelikten kendisini ne yapmıştı şey böyle olmuştu ikisi birbiriyle bağlantılı bak şakal bağlı mesela amellerin imanın bazı amellerin terkinin veya mahsiyetinin imana zarar vericinin kabul eder kişi e, cehenneme arz olabilmeyeceğini ilk e, benimser kabul eder şehirden tamam böyle anladık beşinci resim bunu işte İmam Ahmet birkaç yapmıştır beşinci resim kim bunu yapar kendisini icradan ne olmamıştır Selefe göre iman sözü anlamlıdır Şimdi biz hiçbir zaman demiyoruz Erdoğan'ın imanla alakalı bazı söz lafzı olarak hiçbir hatası yok demiyoruz bu anlaşılmasın Ama en azından burada düşünmedir Hatbi bir düşünmedir Ve Allah nedir? Zamanımızı yaşayan en büyük alimlerden biri ve mücadeledir Bu aslında en büyük güzelliklerinden dolayı ancak şu cahil olanlar ona taan eder elinden haberi olmayanlar ne yapar ona taan eder hiç alim olmayanlar alim diye sandıkları da işte normal bir ilim talebeleri olanlar işte bu cahiller onu da taan ederler yani tabir sahipse nasıl mesela mahalle kişilerin çapak serçeleri varsa ilim adına da böyle serçeler var sağda solda köşede bu serçeler taan ederler 3-5 harfle 3-5 nakla Arapça yok, gramer yok, sahne yok e, belagat hiç yok sürüç okumamış okudum da kendi kafasına göre yazmış alimin yüzünü çizdim alimin sattım selefin kaynakları zaten işlemle alakası yok selefin lafızlarını tahrir etmezler selefin sözüne müracaat etmezler bu insanlar vardır Şimdi selefe göre İlgin söz ve ameldir Bu beşincisi Kim söylerseniz Kendini ırcadan Verilmiştir Selefe göre iman söz ve Ancak mürciye göre amel imandan Değildir O zaman bu insan bütün iman söz ve ameldir Söz ve ameldirden kastımız Bilim sözü Kalbin sözü Amelden kastımız ise Kalp ameli ve azaların ameli Yani kim ve amel veya iman kalb ile vakit dille ise ağlarla amel ile vakit kim bunu derse ne yapmıştır kendisini yurcadan geri etmiştir baktığım zaman şey kalbar bunda şeyler yani subhanallah bunlar da yani 5 tane şey tutuyor bu diyor bunlardan herhangi bir tanesini şey söylemek ircanın kişiyi geri eder baktığım zaman 5'ini söylüyor Buna göre ne olur anlamlandırılır Bundan önceki zaten Bunda şey mi mesela Seleften örnek olarak Dikkat edip olursak ee, Az önceki İbn-i Mübarek'in sözünde Ne gördünüz? İbn-i Mübarek kendisini müziğden Böyle ettiğini göstermek için Bu sözünü öne sürmedi mi? Ne demişti? Ben iman söz ve amel diyorum Nasıl müziğlik görüşünü benimsemiş olurum ki demişti değil mi? Müslümanın tarifini anlaşılmıştır Ama selefte bunların hepsi bu kalıptan hepsi asıldır Ve bu kalıplardan, bu asıllardan herhangi bir tanesini kendi akidesinde, kendi sözlerinde asıl edilen insan Mürcülüğe ne yapmıştır? Muhalefet etmiştir, kendisini mürcülükten Böyle yapmıştır Mürcülükten Allah'a emanet olun